الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجي الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع الانتفاع المذاكرة والتذكيرة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وادعو إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين عن جابر رضي الله عنه قال حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha khataba wakati anapohutubu ihmarat aynahu wa mekundu macho yake wa ala sautuhu na huwa ya juu sauti yake washtadda ghadabuhu na uzidi ghadabu zake hatta kaannahu mundhiru jaishin mpaka anaonekana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama mwenye kuhofisha jeshi yakulu husema sabahakum wa masakum asubuhi hii itawafikia kiyama au jioni hii itawafikia kiyama wayakulu na anasema bu'ithu ana wa saatu kahataini nimetumilizwa mimi kupewa utume mimi na hicho kiyama ni kama vidole viwili hivi vilivyoshikana wayaqninu baina isba'aihi asbabati wusta na anakutanisha baina vidole vyake kidole cha shahada na kidole cha kati kuonyesha kwamba yeye ndo mtume wa mwisho baada ya hapo hakuna utume tena hakuna mtume mwingine kwa vile hakuna mtume mwingine ndo kiama ndo baada yeye ndo kinakuja kiama kwa hiyo kiama kwa mitume wengine kiko mbali kwake yeye kiko karibu sana wayakulu na kisha nasema amma ba'du ama baada ya hayo fa inna khayra alhadithi kitabullah hapana shaka bora ya mazungumzo ni Qur'ani kitabu cha Mwenyezi Mungu wa khayra alhadith na bora ya uongofu hadi Muhammadin ni uongofu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa ndio wanapokosea watu wakasema khairu hadiji hadiji Muhammad hapana hii ni khairul hadiji dali na sakin hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri na ubaya wa mambo muhdathatu ni yale yenye kuzuliwa wa kullu bid'atin dhalalatun na kila chenye kuzuliwa ni upotovu thumma yakulu kisha asema ana aula kulli mu'minin min nafsihi mimi ni bora zaidi kwa kila muumini kuliko nafsi yake man taraka malan mwenye kuacha mali fali ahlihi watarithi watu wake waman taraka daina na mwenye kuacha deni au dhayaan au ameacha watu wake wa nyumbani ambao hawana mwangalizi wanakuwa kama wamepotea vile dhayaan fa ilayya basi watategemea kwangu wa alayya kwangu mimi rawahu muslimun hadithi imepokea imam muslim amepokea imam muslim eh hapa ndipo panapotatiza watu wengi kwa sababu Qur'ani inasema tudamiru kula shay'in si ndio ule upepo uliokuja unabomoa kila kitu ulioletwa katika mitume iliyopita wakati wao kuletwa adhabu umetajwa ule upepo kwamba tudamiru kula shay'in na sehemu nyingine sauti na sehemu nyingine kupinduliwa na sehemu nyingi imetumika kullu na watu wanataka wasome waijue hii kullu kwamba kuna kullu kulli na kullu kulliya hili ni somo katika masomo ya mantiki katika lugha ya Kiarabu mantik unasoma habari ya kullu na kullu kulia kwamba mtu akisema wanafunzi wote hawakufaulu kwa kukusudia wengi katika wao hawakufaulu kwa hiyo wale waliozidi maana yake imezidi pasenti sabina tano ambao hawakufaulu kwa hiyo wame kama kaida ya hesabu naongezea mpaka mwisho kwa hiyo inakuwa sio wote ndio maana unapoiona kullu kullu inakuwa ina maana ya amun makhsusun au amun urida bihi alkhususa hivi ni vitu ambavyo inshallah taala katika siku yetu ya Jumamosi ni baadhi ya masomo ambayo tutakuwa tunaendelea nayo inshallah taala Mwenyezi Mungu atuwafikishe وعن العرباط بن سارية رضي الله عنه عن حديث حديثه حديثه حديث yake السابق في باب المحافظة على سنة mlango uliopita hapa kuna hadithi ya Irbas ibn Irbad ibn Sariya pia inahusu mlango huu والله ورسوله أعلم